و او صاحت و او بس رب العالمین تنيا ونجيش وقت عبادتي كان کس نکنه شریک رب العالمینی. الهموش تكيدا ايك الواش شركه ما قلتي هوا کاتو بیجی هكا فلان کس نبو هكا رب العالمین نبو فلان کسیش نبو نكاس مربومه خون ناف کلمت خداش و ناف جملهش دا نابی تو آخفنه که کار بینی حرفه که کار بینی که ایکی ادگر رب العالمینی و کی ایک کی چونکی ناف عربیه ده ناف لغة عربیه ده هکتا واو اینا بجی لولا الله و فلانون که خوده نبو فلان کسیش نبو تاف واو اینا اولی المساواة يعني وكي ايكا للمساواة يعني وكي ايكا بلنده خونا نهي مات يكرن كو امناوی دیرش ده چه بکن وكي ايك لبکن چو مروفا جر اه، رب العالمين ده هنگی اوه شريك دانانه بو رب العالمين فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون جایی که و شریک دانم بو رب العالمین هر اوا خدا نکته رحمة رحمت خدا در مدجید اوا اوا في حديثه ده پیامبر دوتي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك يقولي هر کسی که سینده قنید هر کسی بيت بید چو فرق جدائي ناوت يكرن یکرن هر کسی که بید سینده قنید بغير الله يعني بغير رب العالمين غير نافت رب العالمين غير صفات رب العالمين هكي هيك بجيت أس رحماني كما هذا هل بنوفة خدي خنيت هر نوفة كخدي بيت يعني صفتك يا رب العالمين بجيت أس عزته رب العالمين كما هذا هل يب صفتك رب يعني أس آخفنا رب العالمين كما أس قرآني كما هذا همو صفات رب العالمين هذا درست تسين دي بيبخيني أما غير رب العالمين غير نوفة رب العالمين غير صفات رب العالمين نوفة چه بيت خواندن نوفة سين بيت خواندن وهكي هيك خواند پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك يعني فقد كفر يعني أبي أخفنا كرك كفرة يانش أو أشرك علماء رحمة خدا لبيت علماء يقولي أفا يان شك راوية يعني أو راوية حديث مفجراي بجيت بيعنبالي صلى الله عليه وسلم إيه كلفة أخفنا يقولي بس أس نظام كلفة بدرستي صاد صاد قولي إيه كلفة هر يقولي يان يقولي فقد كفر يان يقولي فقد أشرك إيه كلفة هر يقولي بس چونكي راوی حدیثه هن تقوا الله لهبی و صحابت پیامبر صلی الله علیه و سلم هن تقوا الله لهبی الفجراندن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کلمه که ادنا شک هبید و احتمال هبید کلمه که تنه نگوتیه یگوتی من نکب درستی بیرم نایت و که پیامبر صلی الله علیه و سلم کیلوا گوتیه هر ایک کیلوا گوتی آن فقط کفره آن اشرکه و یک ایک خرابترن چه باش دانینه چه بجی فقط کفره چه بجی فقط اشرکه هر دوک چنه قد خرابن و چه باشی تدانیه همو یه خرابنو ای ایک ایکی خراب تره كفر وكي شركية وخراب ترى شرك وكي كفرية وخراب ترى هم يا بيجي والله كا كفر بید باش ترى شركية كا شرك بيت باش ترى كفر نه هر دوك ونيا آخفنات جل و و وعندي بيتا چه كفر و چه شرك یک سيندب خني غیر رب العالمين علماء رحمة خدا لبيد اختي شرح في حديثي كده يقولي أبدي إن يتوي كسية أبي سيندب خنيد هكا نيتوي أو بيت اف كسي سيندي بيت خينيت الرب العالمين الله لالوي چونك اكو وقت مروف سيندي خينيت مروف سيندي دب ايكي خينيت يعني دب شتاكي خينيت كلالوية معظم بيت چجا وكسنا بجي دنيا سري فلان حيواني كما بو چونك حيوان لالي خلقي قدر نينا ونيا آن سری ونیا حاشن بو گیسکی که ما نیشته که به قدره خلق حتى سینده خیند سینده لبشته که ونيا و بيت؟ چی بید؟ ويا معظم بيت دیجا هر که یکی سین خاند بغیر رب العالمین هر شتکی بید سين خان ولاليوي او بيت كأفا رب العالمين ماسترة هذا الشرك یعنی یعنی و وكفر الأكبرة يعني اف مروفا من يف آخفنه وفي اوه بيت سبب هند كام مروف الديني بشتدره هكي اك سين دي بخيني غير رب العالمين اب هرشتكي هبيت ان يتوي او نيا كأفا رب و ماسترة وان يتوي اوش نيا كأفا درجة رب العالمين چونك كد حاشا قلت افا لالی من و او رب العالمین حاشوکی ایکن بمازاتیه اوش شرک و کفره و اکبرش مروی دینی بده اما اکا قوتي نه والله من او نیتا چلالی نیه نه از بهند سینده بتخیم که حاشا رب العالمين ماسترا يان حاشا درجة رب العالمين نبسر لاني مروفك بقدر لو أسين دي بتقيم يان أفشتي بقدر لو أسين دي هنجي دبيتا الشرك الأصغر يان الكفر الأصغر تبيجين الشرك الأصغر تبيجين الكفر الأصغر الكبائر ماسترة الزنا بر برهندش جالك جارا بو دويني علماء یه امت هم گوه هان دن که اول چش كان کن خفیر چه کن خفیر عقیده کن خفیر توحید کن خفیر شرک کن داخل دیر کن شرکه نکن سبب بهنده چی گوه مروی خو فیر عقیده نکرد وخفير دين خنكر وخفير توحيد نكر ونزاني شرك شيا بكبت الناف دا وهو لا يعلم وابوش نزاني هفوش نزاني جهة تبشت إنجي چند وهو يعني بهند صالة وهو مذكري همو شرك بو أو سين غير رب العالمين من خاندين پیامبری صلی الله حدیث پیامبری صلی الله علیه و حدیث که یا صحیحه الله علیه من حلف بغير الله فقد كفر او أشرك حدیث که آشکرا یا دیار یا صریح ونیا چون دا آشکرا تر نابید یا دیار بس چون که مروف دیر کفتی ونیا یعنی مروف یه او یه بیا سبب هند مروفی عقیده عقیده که راست نخواندیه و رب العالمین امتها انده ناف قرآن ده کم عولی خفیر عقیده بکن يقولي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يقولي أولي خفير علمك علمي عقيدتك علمي لا إله إلا الله بشتي إنجي داسب شبك بشتي إنجي داسب شینی دست فند بکنی عمل صالح بکن هم او کسی نو یعنی که هاتی نداره ونیا که بیشن هم مسلمانین نو هم دیندارین اما عالم فیر عقیده ناکن یکی و بشتینگی تاف نوا کساش او خلکی فیر عقیدت کن افیت هاتی ونیا دین عالم لالی خلکی نهل بلا بناو دینیش بود که اکو تا عقیده نبو تا عقیده لالی نبو گلک شروع بکی چو اصلا اساس بونینه و گلک شروعش ناکی اصل دین منه و بناغه دین منه و گره شورا دکه اونه کفره شرکه بس ما که مروید عقیده نخواند بید و نزانه بید نزانه که شرکه و کفره وقتی بیجی یکیش به حدیثه من حلف بغیر الله فقط کفره و اشرکه به حدیثه تو بیجی یکیش میگه والله بسید عمل فیره افنده بین باید تو فیر بیت نزانی حتی نگاه چی گناه سرتنیه بس نامید مثلا کفره و شرکی و بصانایی دنیا امرو خلی در باز کرده الله از فیر بیم و حاجت آن ده از فیر بیم و اول کفتی سال زمانه من دل خو گرید هنه خلاص مادم روی زانی و هویا میتی و تبزانی وقتی پیانبری گوتی صلی فقط کفره و اشرکه هکا خوش شرک اصغر بید و کفر الاصغر بید هفه هنگی چیه؟ هفه هنگی ماستر الكبائره ماستر ریبای، ماستر قمار ماستر الزینایه مروی بسلمان تبیا خلی دیر کرد حتی جارا که سر زمان مروی خلطی مروی گوتی اما رب العالمینش مروی ناگی تنگی اما مروی تبیا خو فیر کرد که اف آخفنا خلط مادم هو یا معظمه تبیا مروی خلی فیر کرد و وی آخفنا سر زمان خو نهالی هون در علماش وقت شرح و حدیفه کری فقط کفر و اشرکه فقط کفر و وأشرك اوا بو للجمعة یعنی شيء یعنی هر دو كرن یعنی هر که سين دي بغي رب العالمين خان هفي دو شور كرن وتيشي دو شتا بيت كفر و چه؟ كفر و شرك هم تيشي كفر بيت انكاريا ونيا نعمت خده و جحود دلالي پیدا بيت و هم شركش ونيا ایک اینا رزا که رزا رب العالمين كنا سین بيدا خاندن غير رب العالمين ونيا افي ايك مازن كرو تعظيم دايه هف تعظيم بس بو كي تدانان دانان بس رب العالمين تدانان بعد هم تبيا مروفه بسما هم تبيا خوشیار ونیا سینده و غی رب العالمین نخوان نخینین نخو چی گوام رو بخواد ونیا اوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو مهوی گوتی ونیا و حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاو جنی هم چلی بکن ونیا کس بلانو که ونیا نچید سر سره چید آخفنا ایکی ایو بشته نکرو نخو ونیا وکی اوه بجر ونیا هو مازند کن ونیا اوه چه مازند نکرید ما او بوتا گوتی اوه خدا پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم خدا پیغمبر اوه مازن کری ما مجد مازن کن ونیا داخل پارزی اما ونیا ونیا کد بجی و معنا افندش نیه هر کس که سین بغیر رب العالمین خواند ونیا دا کس چو آخفنا نکد ونیا سر زمان مروی معنا افندش نیه وقتی ما گوتی فقط کفر و اشرکه یعنی کافر و مشرکه بس او آخفنکه کفره او آخفنکه شرکه تیوی مروی بسرمان ونیا اول لایق ایمانداری موحدی نیه اف آخفنا داری بینه داری که مروی ایماندار بجو الله لی رب العالمین همه باش إنك تسين ده غیر رب العالمين اوه هذا تنقيص کماتیه بو و توحيداته وتوحيد و عبادت مروفي بو رب العالمين ده چله هيد ده و که خونامی خونا منتو يا ایک ايك يا نیه هنجي مروف ده قل ايك راز بيت وتوحيد و ایمان مروری، ده راز بيت چیگا و همو مازنی مروی بس در رب العالمین و عبادت همو بخود بتنه کرد و چو شریک برب العالمین ندانن هر کلمه هر كريارك بيدا سبب هندي كبيعنبري قد بي صلى الله عليه وسلم الشركة يان كفرة تبيا خلي شركين تبيا خلي ديكن چونك ايك الواقو نحد مواطنة وحتى علماءش رحمة خدا لبدي قلتي هكا خو شرك الأصغريش بيت ونيا دي آيات قرآن كعب عمي قلتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يقولي أفاش هكا خو شرك الأصغر يجبيت رب العالمين المروفي خوش نبت إلا تبيع عقوبها بخوي إلا تبيع عقوبها بخوي هتا که چند عقوبه رب العالمین روی عقوبه داد تیوی عقوبه خوی پشتینگی اخیر چه ده خدا نویدشتر ناف بحشت اما او بسلامتی مرف ناچید جابو بود اخو تیشی افن و بود اخو تیشی این دکت ونیا تنقیص آحاشا رب العالمین که توحید اخو کم کن ونیا بهون دکا سین دکه دخین غیر رب نه بلام همو زمانت خو پاکش که منیا وی حاوی مازن که به هم بری علیه وسلم نوی کفر و شرک ونیا سین دما بلا بس بو رب العالمين او چند حديث پیغمبر يقول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت يقول اوه بيتي في سيند بو مادم دي سيند بخني ام بلا سيند بخود بخنيت يم بلا خو كتا سيند نخنيت هيك الوا لا تحلفوا بآبائكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم بسيند بابت خنخينن بابيت خنخينن دايكت خنخينن سری باب خو کما گورا باب خو کما گورا دایک خو کما سری دایک خو کما پیامبر بیش نکنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم حديث قيد پیامبر صلی الله علیه لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت جناب سیند کسی بخینه؟ نب بابت خو نب بابت خو کسی الوانیا سیند ایک الوا عبادت و عکایه تایبت بکیه تایبت رب العالمین و بس بخوده بدخاندن نابید مروش چکت نابید بود چو مخلوقا بیت خانه قب اگه بو یکی درز بو دبینم از سیندر درگاه خوب کنه چونکی به پتر همه حق سرمهی و بابه خوب کنه چونکی بی پتر همه حق سرمهی بو مخلوقا اگه بو یکی درز بو دبینم سیندر کی خینه پیغمبری بخینه صلی الله و سلام. چونکی وی پتر همه حق دینی و حق هدایت سرمهی پشتی رب العالمین دبیش پیغمبری خوب پیغمبری بیت خواندن از بجم پیغمبر کمه سری پیغمبری که هی لالی مد بجید ده بو وی درز بید اما پیغمبر صلی الله علیه و آله من حلف بغیر الله هی گوتی هر کس اگه سینده غیر رب العالمین بخین اجا پیغمبر بید صلی الله علیه و سلم یعنی هر پیغمبر که دی بید علیه الصلاه و السلام یان یعنی ملائکه بن یان یعنی صحابه پیغمبری بن یان ولی خدا بن یان شهید بن یان هر کس که دی هبید هر کس که دی هبید پیغمبر یگوتی فقط کفر و اشرک هر ریک نهوت یا دانان چونکی مادم ایک الواش تایبت رب العالمین و قد و غیر رب العالمین چه نبید و چی گفت مروی کرد و گناه حقا گلک و مازنه پیغمبری صلی الله علیه وسلم امه لیتر ساندین مروی بسرمان تیویا دلت ما و زمانت ما و همو گیان ما یلواج تنه پاکش بید قال ابن مسعود رضی الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا هذا عبد الله بن مسعود راز بن أخذ که كصحابة بيعنبري صحابة بيعنبري بو عليه الصلاة والسلام و ايك العلماء الصحابة بو راز بن أخذ لبيت هاود بيجيت طبعا عبد الله بن مسعودي بيجيت لأن أحلف بالله كاذبا بيجيت هكا أس سندي بخينا برب العالميني بس ونیا فی سینده ده وقتی از تو سینده خیلیم سرشته که درو از بخینم درو از بيجم ونیا اصلا چی مفلان جی خدا اصلا سینه دب خدا خینم و سر چه دخینم سر که درود بجید او لالی من خوشتویتر و باشتر الچه من ان احلف بغیره صادقا بس از سینده بغیر رب العالمین بخینم بس از رازم بم پیدا بجمه بسری فلان کسی کما ونیا از چی ما فلان جی و از اغاز بم آخفنا من راسه بس من سینده بناوه آخفنا راز من چه خواهد غیر رب العالمین یادی آخفنا من دروبو بس من سینده دب خواد سینده بجید هشتو او تب رب العالمین خواندی بلاد سینده لکه دروی بید بجید گناه حاوی کچ کترد خو خب حاش عبدالله بن مسعود نابشت اما هر سینده ده بخینن غیر رب العالمین بچه درو ونیا سین ده رب العالمین بخینن بدرو نفی آخفنی نابشت اما ونیا هر دوکا کرب لیول بن عبدالله بن مسعودی چه تو سین ده رب العالمین بخینی بدرو چه تو سین غیر رب العالمین بخینی توی نیش بی هر دوک چنه هر دو هن. بس چید بجید یعنی شما داد هی ما فیره هند کرد بجتی و مروف دار بزانید زانید گناه ها مازن مازن چیه و گناه ها بر بجدار چیه هکا جاره که تیج بو هکا جای کفته ونیا ما بینا و هر دو کنه دواتی بیا بیا بکد جاره که ونیا تو کفتی حالت اگیدا ای الواتف بیا بکی جا چپ خورتیاتی اکا هر که هو اوید ای کلوات که بجتی و تو هندی اشاره زابی بزانی کی خفیفتره و کمتره چه بکی؟ وی هر بجیدی هر نه چی چه بکی نه چی هر شتکی بید دنیا بکی و بی تسبب این دنیا مروف مالا خو خراب کرد بر هنده وینده ایش آمده نخو عبدالله بن مسعود نابشته ما هر سینده بغیر رب العالمین خیم چه بدرو چونکی سین خواندن یعنی مروف درگاه که کرد این یعنی ده بشته من ونیا تو چی هم گفته از بشم از چیم و اصلا چیم میش اول دروا. و پشتینگه از سینده سبقینم خدا از چیم و اصلا میش اول دو دو گناه من کرن یک من درو کرد که يا دي من سين دي سر خاند ونيا سين ديش من خاند سر في دروي اوه ونيا دو گناه من کردن سين دب سر و ودرو ونيا اوه سين دب رب العالمين من خان سر انده بس چی عبد الله بن مسعود نشامت داد بجید اوه گناهاوه کمتر چه؟ کمتر یادی که تو سیندی غیر رب العالمین خینی از دی بیجم ایک بشتم تو چی هم از گفته؟ از راز از نچویمه یا یعنی من راز بودی بعضی چی بهش میگیم سری تکم از نشیمه یا آخف نکا راسته بس چی گناحاتی ده هی نسین خاندم غیر رب العالمین هندی یعنی عادی بود درو بود درو ایک الكبائره بس ایره سین داته دا غیر رب العالمین اف سین دا غیر رب العالمین چیه یان شرک آن کفر ایکی بوا یان هر دو که پیغمبری بودی صلی الله علیه وسلم کی ماستره گناحاوه ني أفا معاصره بلا مروف راز بيت أخفينه بس سیند خاندن غیر رب العالمینی شرک و کفره. عبدالله بن مسعود به هندي ما فيهد تو بجتيوه کی كي گناح همه معاصره کی شرکه، کی کفره وانه چو جارا نیه کار اینی، چو جارا نبی بده کارینن خوی نخویادیش هر همه نبیش نیه ویب کن و وی نکن نبیشت هر دوک حرامن بس شیار بن یا سین غیر رب العالمینی هر چجا بکن چونکه چیه او الشركه و ونيا او نيا گناحه كا گلا مازنا فهد مروف ايمان دار تبيا خو فير سين ده بغير رب العالمين نخينيد چونك سين ده بغير رب العالمين ايك الجناح مازنا و ايك الوا جناحه و صلى الله عليه وسلم وتيما شركه و كفره و دي سوانيا مروف هر عامة تبيا سين ده خو كم كد هر وكي رب العالمين يقول تيما واحفظوا ايمانكم مروی شوراخون نبیت هم گاوه سر زمان مروی سین بیت خود دهو کما خود هنا کما والله دهو کما خود هنا کما چی که مروف هو بو و نیا مروف ده تیش بیت معظم بیت دیش خرابیت معظم و ایمان کن مروف ده سین ده خب بارزی و کم سین ده دخینید وقت سین دهش دخینید و نیا سین ده بس امران رب العالمین دخینید و هم گاوه سین دهش دخینید سرشتک حق و یا راست نه مروف سین ده بخینید بچه و نیا سر دروه نسین سینده رب العالمین خیلی بس داد چی بکی مال که دنیا دست خوبه بینی آن دا شورکا دنیا منصبه منصبه که دنیا دست خوبه بینی ده که خیلی و نیب درو سروا شورانه و نیا و الكبائره و هیک الواکسه که رب العالمین و نیب آن ایک چتگی خوب بفروشید نیا سین ده درو سر خیلی خوده عف من اول من هنده ها کری و هنده نکری خوده هنده فایده منه و هنده فایده تیده نبید هذا پیامبر صلی الله و سلم ایک قیامت رب العالمین نسحت کته و نگو نحیتوی خوش بید ونيا عذاب كان نخوش ایش بدناي الواكس يا رب العالمين بيعنبر صلى الله عليه وسلم بجيت كمروف سينده بخينيت بس بو بس دا چته خوب فروشيد وشته خوب او سینده سر دروه هذا يك الوا جناح بمازنا و علماء عندك حساب کری أفد بجني اليمين الغموس سینده سينده سبخيني يمين الغموس چيه بجني أنه يغمس صاحبه في و ثم في النار بجد خدا نخو چه کرد خدا نخو نقود كده الجناح هذا يعني جناح غلق مازنه و رجا شکم اگه مروف توبه نکرده مروف نقو کنه کره نف آگره جهنم ده مروف سین ده که سر چه بخینید سرشته که درو سر دروه که بکرد و سین ده سر بخینید ده برانبری مروفی چه بید برانبری مروفی باور کرد ونیا مروف نافه خود و ده عالم چه بکرد عالم پیسر بید بس هر چندش چند گناه حکا مازنش هر ناگه تفوی کسی هوه سینده بغیر رب العالمین گناه حاوی کسی ماصره أبي سندب غير رب العالمين خير وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان أبا خدان اكتبه رحمة خدا لبيت هرب ما وحديثة تنيت أبيت بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتين كمروف توحيد ومروف كدشتوف كامل بيت ومروف نابد كلمة كشكار بنيت كنقص وكماتي بو توحيد ومروف تدهبيت بجي چو جارة بيغمبر بيشتما صلى الله عليه وسلم نبجن هكا خده حسكر وتحسكر أفوى للمساواة يعني لا بيجي والله كخدي حسكتو تو حسكي ولكن قولوا باش بيجين ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان بيجي هكا خدي حسكر بشتين جيتا حسكر يا فتاو إنا بر درجة رب العالمين ده أما هكا تقولي هكا خدي حسكرو تحسكر أفتا هادك وكي اللي اكلا أما هكا خدي حسكر بشتين جيتا حسكر أفتا اف مروف اینا آخاره و تمازناتی همو دا که همو دا رب و اغلب جرا شریعتی و دین اسلامه همو ریک منع درتینه هکو ریک اکا حرام و یا خلط المگرد بید ایلا برانبری و چوبو ملکری درکه که حلالی وکریه با او معاملات حرام وقتی مگرتی نبود اف معاملاتنا حرامن برانبری و هزار درکت معاملات چبو بومید بکرین یه یعنی حلال ید بکرین وقتی او علاقات ما بین و کچ و کرا حرام المدای حرامه نابید اوینی بیتا کرن نابید حب بیتا کرن اوه همو حرامن برانبری وید چه بومه وکری برام برانبری وید درکت حلال بومه وکری یکوت یا رب خوش جنه مارب که دی شریعتی و پشت اینگی پنجه سال بلاجر مالا با بید نه اینه بس بخود چه که بس بخود اوینی گلب که و حبی گلب که چند دل گلب اینیه بس اما شیطان یهاتی چل مل کرد یهاتی ونیا نه الله سعی دارن که چطام تدنیا دوشته ایلا تام یا چه دهی؟ إلا طميت حرام دهي إلا طميت حرام دهي يا یعنی شيطان هو دن أف جناح بعد نمرو يا شيء كريم يجوا كريم أما ونيا شريعة ريك ما شریعتی و دینی و رب ورب و وبيغمبري صلی الله عليه وسلم خدا همه چه کرین اونیا چتی شدن اناف گیان ما داید گل ما چه هاتیا چه کرین چو جاره او چته او خارنا هر شته که ناف گیانه مروی دابید اونیا همو ریکت المنگرتی نه چونکه هند دنیا مروی خارن و شریعتی هم خارن مروی حرام نکرینه هم خارن مروی حرام کری که چید با مروی تدبید زرع تدبید مروف بی و خارنه نبوده نبید و خوی عبادت ویه نه او و خارن سرمه حرام کرین کو زرر بومه تدبید یه گوتی اما چاوه دوینم بخو سحک اجتی یه گوتی اما ونیا بخو سحک نجتی یه گوتی سحک نمیشتی اول چی بوده تدبید اوه سرمه حرام کرین اوه زرر بوده تدبید گوش که دوینم بخو چه خود اجتی بس گوتی گوچه خونه ده دی اول ضرر بوده تیده هبید بو دنیا و آخرت تا شهوت دو همه نبودی اما نابی ما دوام هم گو نبی شهوت چه کار بینی نه چته ونی رب العالمین ونی گویی ده کاری. اینی بس دویشتی ده کار اینی حلال و و فایده بوده تیده بی ضرر بوده تیده نبید اوه ضرر تیده چه کری؟ یه حرام کری او هر هو یعنی چی که شریعتیش اشتگم چه بید و درس کر بید ونیا او او بومای درس کری که فایده دنیا و آخرت ما و همیشه حرام کری که ضرر ماتی دوید چو جراوانیه شریعتی همون ریک یعنی و همون درک چلی نکریه المناگتینه نیک درابط ولا براوا ونیا وی کسی وی ملای ونیا همون ریکت مگتین ونیا یعنی دنیا سرما تنگ کری ونیا چو جرشته ونیا ونیا جای لها که ونیا ایک خلد بید ونیا مروفه که دی دین خدای نچید اما دین رب العالمینی و شریعت رب العالمینی چو جرا همون درک مناگتین او درک مگتین بيت بنا زرار وخرابي وما تده بين زرار الدنيا مروفي وآخرات أو يدماتي ندتن إيرش وقت في عمري صلى الله عليه وسلم قلت نبجن ما شاء الله وشاء فلان قلت نبي وقت نبتن قلت تفاين الرزا رب العالمين هكا خدي حسكت وتو حسكي قلت بجن هكا خدي حسكت بشتينجي تو حسكي هبچند اه، ده جيرا باشباش ده بابا كديش بيجي سرفين ده وده تفصيلي جتنا في مسألة ده وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله ومنك وبك إبراهيم النخعي أفاد آه، طبعا ايك العالم أبو أميش يقول يما يكره يعني حرامه يكره نفع عرف السلف ده بعسي حرامية يعني ويش يا حرامة تشبجي بيجي أعوذ بالله وبك بيجي أسخب خديت بارزم وخبتاش بارزم يعني أز خازت كم خدي من بارزيت و توش من پاریزی. اول گله اجرا تو ئێکی هاتی دەزۆمێت تکت، دەعدوێت خرابی گهین گەهینتەدا تو دەبێ ئەوە خفنێت کەیت دەبیژی اعوذ بالله و بیکه از خوب خودت پاریزم و خبتت پاریزم تو بلایی مروی من بکە ئەوە ابراهیم ئیبراهیم نەخی بژیت حرام حرامە نابیت بێ ئاخفنێت کەی بشونی تا ئەوە ئینا ڕێزا بالعالمینی العالمینی دا چێ بوده بۆدە چی و ویجەویزو ئەن یقول بالله ثم بك گویی درسته تو بجی اعوذ بالله ثم بك از خب خودت پارزم یعنی عرب خودت تو پارزی و پشتینگی بجوی مرویش توش پشتی خودت توش من مپارزه و تو خرابیوی کسی یعنی من که طبعا اگه او مروفکه یساق بید و تا بید و پیچه بید خرابیویل که دیر کرد اما تو بیجی و نیا یه مری یه ناف قبری دا و نیا والله برا که رب العالمین نبو و پیغمبر نبود صلی الله علیه وسلم نکم ایش باز ونیا فلان کسی از کشتیم که پیغمبر نبا ونیا اوه چه نوید ونیا که پیغمبر رب العالمین نبو شیخ نبو نکه از ونیا میش بگول لک من کفتی اسمدی بس همت رب العالمینی یا فلان شیخی یا فلان ولی یا فلان سیدی ونیا اساد ما پاراستن یا و شرکه و شرکه اکبر انگی بو چونگی تو یه بشه یکی از پاراستم که هر اصلا دنیای ما یه مری ونیا و چه عالم کدی که بچه عالم البرزخ ونیا و هاگل کنیا هاگل وانیا به دنیای دا و چه پیش نابید با اهل دنیا خو هاگل آخف نمنیا خودت بشتا پیامبر صلی الله علیه وسلم اینک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور يا محمد صلى الله عليه وسلم دنگتا ناگتا که ناگتا واکسا به ناف قبری دا ونیا او یا محمد صلى الله عليه وسلم ونیا تو نشید دنگ خوب گهینیا واکس او ناف قبری ده خلاص او چو نیا چو ناف قبری ده عمر هنده خلاص نه نه دراوی ناف قبری ده نه تا دنیای ده نه شور بو کسا کی پیچید بید اما او بو که که تو بجی اعوذ بالله ثم که از خم خودت پایزم پشت اینگشته هنگی بو مروفک دیده کار اینان که یه ولادی تی حاضر بید و شد دفاع تب کرد شید تب بارزید هنگی درست تو بجی از خوب خودت بارزم پشت اینگی خوب تب بارزم اما تو کل بیجی والله از خوب خودت بارزم و تب بارزم اوه تا اینا درجه که اوه اینا درجه قبل عالمی اوه شرک ناف دا نه ناف که آخف دا، مروف بسامانتی به خودی دید کرد دا توحید مروفی کم نبید قال و ويقول لولا الله ثم فلان يقولي ده چه بيجنيش بيجن هكا خودی نبو بيشتي فلان کس نبو اگر خدای نبو و بشتینگی فلان کس نبو نکه از دعوانیه دمرم آن دهی کشتن. بس رب العالمینی و بشتینگی فلان کسی شونیه هارو کاریم من کلو اسپار استم. ولا تقولوا لولا الله و فلان نبیجن اگر خدای نبو فلان کس نبو ذکر نبیجن بجن اگر خدای نبو پشتینگی فلان کس نبو اوه هنگی قدر گرتنا و مازن کرنا رب العالمینی توحید یاد ایرده هایی باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله هم عندش دخينين إن شاء الله يعني یعنی هكا ايكي تسين بتخاند بتتب خده از دهو کمب خده از سنا کمب خده من اف آخفنه نکریه من یک تیویا مروف راضی بید اب سین خاندنه مادم سین ممروی ها تخاندن تیویا مروف چه بکد؟ تیویا مروف راضی بید اقوی سین ده و قناعت مروفی ببید نابید مروفن یا برچه تعظیم رب العالمینی مازن کرنا رب العالمینی ایک بوتا سینده بخینید بشتاب خوده من افاقفه نکری آن خوده من یا کری و من به قناعت بنهید اوه کیم کرنه و نقصه با رب العالمین بوچون اینا به که سراتی اینا به مسئله نوه رب العالمینی سینده بخینید رب العالمین هنده خلاص بلندش آخفناك هاي ونيا فدقرنا فالعيسى عليه الصلاة والسلام جك آخفناك حق ونيا ونيا حق نيا مهم ايك الفا آخفناك اف معناته هاي عيسى عليه الصلاة والسلام اختروجك اكيد بینی تشافه خو چت کرد. دزيد عیسی علیه عيسى عليه الصلاة تو بود دزیت دزيد تو تبو فلان چش دزيد اینا قلت خود من اینا عیسی علیه عليه و والسلام قلت هنده ودم تبا قلتي تو تراس بيجي قلتي تشافت من درود کرد. يا و فهمو تعظیم ابو که، تعظیم ابو سین ده رب العالمين نافع رب العالمين فی بر في مسألة عيسى يبقى عليه الصلاة والسلام نخو عيسى ديت ونيا هذا خو وقت دزیت كان اما تعظیمت بو ناوی رب العالمینی و مازن کرنا ناوی رب العالمینی چی بودی بودی چاوه من درود کرد اوش خدا نکته بر هنده گوتی اوش هر چیه هر توحیده و تمام کرنو و کمال توحیده که وقتی ایکی مروف سین خواد مروف چپ کرد مروف باور کرد و پیرازی بید عن ابن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم في بس صلى الله عليه وسلم كانت حديث بما يلقوتين یعنی هف مو بيشون وقتی بوده لا تحلیفو بی آبائیکم لا تحلیفو بی آبائیکم ولا بی امهاتیکم همو دلیل سند اکا گناه اکا مازن اشیار بن سینده با و با پیرت خونه خینن سری باب من سری باب تا گورا باب من سری پیغمبری چه نبی صلی الله علیه وسلم حتی سری ایکی دیچه بیتن ده خلاص نیتی یعنی و مروی بسر ما قناعت و حدیثانه همه بیت و تیویچ ویچتای بیلید چونکی مادم پیغمبری صلی الله علیه وسلم. سلم گله گوت یعنی بزانه و گناه حکا مازنه نگوت اما گله جرا فلان شده نکن یعنی بزانه خودی دیر کن نخودی تیشی عقوبك آه، معظم بن من حلف بالله فليصدق پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم اوه سيندت خيني تش رب العالمين تبه راز بيت چون تبه مروف زانید توی سیندت خيني بناف رب العالمين توی برنبری خو قانعت که تبه راستیه بجي نابید مروف سیندت بخيني سر دروه ونیا هنگی بزانی گناحك معظم رب العالمين رجع قیامت بسیاره ده مروفی که که مروف توبه نکد دبشت مروفی وره تا ناو من عالم سرید بر تا ناو من درود کرن تا سین ناو من خان و نیا دبست خلکی پیچه بکی پیغش کی خیانت خلکی بکی نیا و گناه حکم آسان او رجا قیامت رب العالمین اوی حقی دل مروف یوال گرته با مروف ناو سینده بخینی تو بچش خب و بانیا حاشا بدرو من حلف بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید هر کسی که سینده رب العالمین بخینید فلیصدق تبیه راز بید نیا ناو المروف سینده بخینی سر دلوه ومن حلف له بالله يبيش هكي ايكي بودا سين خانت براب العالميني فليرضى تبيا چلا بي؟ تبيا تو راضي بي وقناعات بودا چه بي يعني واجب سرما واجب سرما مروف چي غفا ايكي بمروف سين خانت براب العالميني قلتي خده من افشولة نكريا خده من افشولة آه، نديتيا خده من افاخفنا نكريا واجب سرما هم چلا بي واجب سر من از پیرازی بم فلیغضا یعنی وقتی رمضان شرعا واجب سر من از پیرازی بم مادم مروفکه چیه؟ مروفکه بسرمانه مادم مروفکه جه چیه؟ جه ونیا قناعته الالی من ونیا ومن نزان یف مروفه مشهور بیتب چه؟ وی، ونیا چونگی چرا های ونیا تو ته یک دبو یکی خوده برام نفشوره نکیده برام بری بدوشته درود که چانه رو نه چه نبید مادم من او کابرا یه متهمیه لالی من و از ظالم من یه من هاگالی نبیه که او دروات کتو یه مشهور بدروا و مروفک راسته تیوی از چه بکم؟ تیوی از رازی بم هنده مادم سین خاند تیوی از رازی بم اجا هکوی سین درو خاند بید و سر دروی خاند بید او رجا قیامت رب العالمین ونیا چشتک لای رب العالمین چه نوید؟ بزر نابید همه رجا قیامت رب العالمین دروی اما واجب سر ما او چه بکن؟ هم رازی بید این لای حالتکی هر وكي علماء بودی رحمت خدا لبيت هكا بری تا تبزاني ونیا مروفک ونیا حاشنگوی دروهینه یا مروفک اصلا ایمان نیا هنگی درست تو رازی نبی ابسین دلیل دلیل چی اثر وینده پیغمبری صلی الله و وسلم وقتی روژه که هکی انصاری، الناف خیبر دا هاتا کشتن وقتی ها هاتیا کشتن نزانی که هات که کشت الناف بنید قصبه دا آتا گوشتن لیف گرن لیف گرن کسی نزانی که آتا گوشت پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتن و آیت انصاری گوته اون که متهمت کردن به یعنی شکانگو سر کیه که او هاد بیده گوشتن گوته والا سر جیا فلان جیا جیت خیبره اینا پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته ايه طبعا حديثة كيو درجة ايه الواجتة بيعمل يقول صلى الله عليه وسلم قلت هكا جي پنجه کسی جيا بونگو سینده بخینه رب العالمینی سینده بخینه رب العالمین بجم منه کشتیه گوته هم ده راضی بن اب هنده کوانه کشتیه اینا گوته ها رسول الله گوته ام راضی بین گوته ما جینه کافرم گوته ما ده سینده خینن ما چه را لیوا گوته جید بجن عزیر کار خوده حاجه کفره و شرکیت هم گوته اوه هد چون یا لیوا چه بکن سینده ده سد رو یخینن نیاب سینده ده خینن پیغمبری صلی الله علیه وسلم نگوته ونیتی و رازی بن سینده چطا فرازی نابن مادم سینده بر العالمین خواهد علماء گوتیه پیغمبری و نگوته وقتی و اف آخف نکری پیغمبری صلی اللہ علیہ چون نگوته و خوکر کرد و تقریر را پیامبری صلی اللہ علیہ خوکر کرنا پیغمبری دلیل سرند یکا چیه؟ کاشتکی درسته برنده گوتیه ای که ایکی بوده سیند خان و تبزانی صد صد اوه چت کرد؟ اوه درویت کرد و سینده سر درویت خنید اوه هنگی درسته تو چلی درسته تو رازی نبی اما مروفکت هم تو نناسی ونیا آن تو ناسی پراستی تو ناسی که مروفک راسته اما واجب هم چه گیم واجب وقت سین خاند فلیرده هم پی رازوی نه اولا چه بیت بیرا دیاره ونیا چجا شریعه سحنا کده چه؟ سحنا کده چاوا آن آخفناوی را مولا لرزی ونیا مشوله پینیه کابره های ونیا وقت تو سین ده پیت خینی ترسید رب العالمین را لرزید چون جان سین نخواند رب العالمین و زاید منی یه خو زانی سینت شده که مازنه نخوی راست کام وقتی آخف نید خنید یعنی او نیه لرزی نشانه درویه آن چاوتوی وی منی درستی او نه نو چون آن درستی و حل چه چاوت خو دارن سر کو فکر و همون دلیل هنده نیه که و که درود کرد نه مادم مروی اکی مروی سیند خاند و من حلیف له بالله فلیرده واجب هم چه بین؟ واجب هم راضی بین ایلا مگوتی هکا که يدروهين بيت يعني بصرمان نبيت نجي هكا مرفرازيش نبيت درسته وشريعات يقولي ومن لم يرضى فهكا يكرازي نبو بسين دي وقت سين بخان دي بغير رب العالمين وبيرازيش نبو نعو رب من أز بيرازيني مونيا وقناعتهم بنات فليس من الله يعني رب العالمين الفي بريئة يعني افتش يا إيك القناحة رب العالمين ونيا الكي بريئة ونيا الواكس ونيا كجناحك كان وخرابيه كيف كان الإيمان دار وموحد رب العالمين لخلي بريئنا كان فليس من الله فليس من الله يعني یعنی رب العالمين لبريئة یعنی يعني یعنی يبي شو لك خلطة كري شو لك خرابة كري ونيا تشتف دي سين بوهيتا خاندن رب العالمين وكابرا چه ناكن برازي نابيت قناعت بنايت عند مادام ايكي مروي سين خان ونيا التوحيد او مازن كرنا رب العالمين تو چه تو بسين داوي قانع ببي و راضي ببي بسين داوي مادام كابرا كجي باوريه یان تو نناسی یان تو نناسی کابرا که چیه مادم مروف نناسید و هر دو خالتا جباریه بی تو نناسی واجب سر ما هم چه بین هم پی رازی بین اما حکم زانی مگوتی مروفکه جباریه نیه و صد تو زانی درود کرد او هنگی هکی ایک رازیش نبید ناشتد گناه حیده بس هر یا باشتر او وکی عیسی کری علیه السلام و سلام هم چه بین هم بین ولی باور کن دا ونیا تعظیما بو دا بنافي رب العالمینی ما کرنا رب او یا هنگی وقت درود كات او ما بینوی که ما بينوي رب و وبش خب یا نف جرمانيا بو خاصتا بو دنیای، بو مال دنیای برفنا بالوانشتنا ونیا هلب کتا ولا بيرازي نبیت ولا درود کتا ولا من قناعت بيننا بيرازي بهند مادم من سين خاسين مرویهات خاندن ایکی رب العالمين و صفت رب العالمین خاند هفه انگه که خیانت و غش و دروش دیده بید رب العالمین یونیه گناه حق موازن او دی حق مروفی ده وردید وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين